Boelates kai Herakles. Boelates hamaxan egen eis komen Tes dempesuses eis faranga coilode. Deon boethein hode argos heiste ecei. Toe de Heraclei proseuceto monoe, hapanton theon hos pollati momenoe autos depistas pistas eipe ton trochon haptu kai boas kentris de tois theois de hu hot antipoi me maten euxei